kafirlə bidətçinin yanında təkə qoyulur. Əgər orada dinini izhar eləmək baxımındandır, İslamı ucaltmaq baxımındandır, İslamın izzəti olmanı göstərəndə bəli təkəbbür eləməlidir. Allah və Rasuluna görə. Allah Taala monahımız dedi ki, "Fə innəl izzətə lillahi və rasul." İzzət kimindir? Allah və Rasulun və vəl müminin, möminlərindir. Amma yox, e, təkəbbürlük eləmək, hansı ki o e, insanı dindən çıxan təkəbbülü o olmaz. Yəni, bir var insan ona təkəbbülü deyilmir. Ona qurur deyilir. Qurur Azərbaycan sözü də. Qururdur. O qurur duyur ki, bax, mən müminəm, tovbədə eləyəm, Allah mənə bunu verib. Bax, sən kafirsən, bax, imansın Allah da sənə belə eləyib. Elə eləyə bilər. Ona təkəbbüllük deyilmir. Təkəbbüllük, yox, qurur odur ki, yəni özünü uca tutur şanlı tutur, şöhrətli tutur. Amma təkəbbüllü odusi, yəni müqəbir, insanlara yuxarıdan aşağı baxar. O isə ancaq Allaha aiddir. Yox, təkəbbür ona qurur deyilir, o qarışdırmasın. Təkəbbüllük, təkabur mənası nə deməkdir? Əkbər sözündəndir. Allahdan əkbər var, Allahu əkbər deyirik. Yəni, Allahdan böyüyü yoxdur. Ona görə istər kabisə digər təkəbbüllük ancaq Allaha aiddir. Amma ona qurur deyilir. Müsəlman qurur hiss eləyir. Kafirin, bidətçinin, cahilin. Ona qurur deyilir.